bigarren atala. Orduan emakume honek zer egin zuen. Epailaren gana joan zen, duzun bezala, bost semez, semez euskalako eta alaba izan ez zuela. Epailak esan zion baiet, eta baiet esan zion legean oinarrituz, zeren legeak literleki esaten du, teknika hauek terapeutika eta patologia baten barruan erabili behar direra. Hau da, manipulazio genetikoa erabili daitekela kasu batean, gaixotasun bat prebenitzeko. Orduan, lehen espantzako epaileak eh, interpretatu zuen legea gisa batetara. Berak esan zuen, gaixotasun bat prebenitzeko, baina bai, amaren gaixotasuna. Zeren, bat zeuden fakultatiboak esan zutenak, beren informean, emakume honek e, problema zikikoak, arazo zikikoak edu zitzakela, espalin bat zuen alabarik izaten. Orduan, horri lotu zitzaio lehen istantzako epailea. Gero torri izan, Bartzelonako audientziako epailea fiskalak rekurrutu egin Eta harko ordea, bestera interpretatu zuen legea. Ark esan zuen patologia hori etzela amaren patologia bat, baizik eta aurraren onurarako erabili behar ziren teknikak zirela, beraz atzera gota egintzio. Hala ere berriz ere Supremora rekurritzuko asmo dauka emakume honek. Mhm. Ez da bukatu beraz hori indikari hori. Ez da bukatu, hori luzea joko du honek. Beraz behar da emakume honek hanka sartu zuen epailaren gana jotzen, ze epailera, e, epailaren gana espalitz joan, eta medikuek mm -hmm. e, bai izan baliote? Ba ez, zeren normalki karo, hemen arazo bagertzen da. Zein, puntura, zein puntutara arte arazo hauek daitezke fakultatibo baten esku. Zeren fakultatiboari, oza, epaileak ez dauka formula magikoa, fakultatiboari e, planteatzen zaizkio, epaileari planteatu zaizkion arazo berberak. Berak legea irakurtzen du, zeren bera legearen menpean dago beste guztiok bezala, eta zaten du, patologia baten aurrea zer egin behar dut, zer interpretatu behar dut, amaren alde, ala alde aritu behar naizela. Karo, kasu honetan, ikusen duzue, eh? legea ez dago batera garbi, batera eta bestera interpretu daiteke epaileak ala egin dutelako. Osa, que baliteke e, fakultatibo baten gana joatea, eta ark baietz esatea, eta beste baten gana joatea, eta ark ez, ez esatea. Bigarren atalaren amaiera.